50 languages. 63การตั้งคำถามสอง เคลวิเกตปดอีรันดดิฉันมีงานอดิเรกเยนักก็วอร์ปอร์ดโปกยิริกิรดดิฉันเล่นเทนนิส นอนเทนนิสเล่นอ ள เ ய ா ட ுสนามเทนนิสอยู่ที่ไหนคะเทนนิสตลัมยังกูยริกิรดคุณมีงานอดิเรกไหมวุนนุเรียปวดดุโปกยันนะดิฉันเล่นฟุตบอลนอนคอลปันด์วิลยอดเวนสนามฟุตบอลอยู่ที่ไหนคะ கால்பந்து மைதானம் எங்கே இருக்கிறது ดิฉันเจ็บแขน என் கை வலிக்கிறது ดิฉันเจ็บเท้าและมือด้วย என் பாதமும் கையும் கூட வலிக்கிறது มีคุณหมออยู่ไหมคะ இங்கு டாக்டர் யாரேனும் இருக்கிறார்களா ดิฉันมีรถ เย็นนี่ดมวอร์คอร์อิริกิรดดิฉันมีจักรยานยนต์ด้วย เย็นนี่ดมวอร์มอเตอร์ไซค์ก็คูดอิริกิรดดิฉันจะจอดรถได้ที่ไหนคะ นอน วันดีไอยังก็นิรุตตวดดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ என்னிடம் ஒரு ஸ்வெட்டர் இருக்கிறது ดิฉันมีเสื้อแจ็คเก็ตและกางเกงยีนด้วย என்னிடம் ஒரு ஜாக்கெட்டும் ஜீன்ஸும் கூட இருக்கிறது เครื่องซักผ้าอยู่ที่ไหนคะ சலவை மெஷின் எங்கு இருக்கிறது ดิฉันมีจาน என்னிடம் ஒரு தட்டு இருக்கிறது ดิฉันมีมีด ซ่อมและช้อนยันนิดม์วอร์คัตตีวอร์มุดการันดีมัตรุมวอร์สปูนยิริกิรดเกลือและพริกไทยอยู่ไหนคะ อุปุมเมลกุมยังก์ยิริกิรด